sizga salom mart yigitlar bizdan salom ey shahidlar Alloh huzuriga ketgan ey do'stlarim havas orzusiga yetgan ey do'stlarim Endi mujohid birodarlarimizdan shahid Abu Abdulaziz ma'ruzasini tinglaylik. huzuriga yetgan ey do'stlarim Alloh huzuriga ketgan ey do'stlarim havas orzusiga yetgan ey do'stlarim sizga salom والسلام على عبده ورسوله سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Qur'oni Karim <clears throat> va hadisi nabaviydan Banu Isroil haqida kelgan xabarlar bilan tanishayotgan edik. Islom ummatiga ibrat bo'lgan xabarlar bilan Banu Isroilning zamoni saodati hisoblangan, oltin asri hisoblangan Sulaymon alayhissalom podsholik davrlari haqida kelgan xabarlar bilan tanishayotgan edik. biz yetib kelgan xabarda sulaymon alayhissalom o'zining insonlar jinlar va qushlardan iborat dahshatli lashkari bilan aniq bir tartib asosida yurishga chiqib ketayotgan bir vaqtida adolatli va tartibli bir rahbar odil payg'ambar sifatida o'zining lashkarlarini tekshiruvdan o'tkazayotgan bir vaqtda qushlar orasida o'ziga aniq tanish bo'lgan bir qushni izlab topolmagani mana bu voqeaga kelib to'xtagan edi ya'ni mufassir ulamolar aytadilarki bu qush hudhud edi ya'ni qur'oni karim oyatida astayzubillah va tafaqqadat toyr sulaymon qushlarni tekshirib ko'rdi ya'ni bu oyatdagi biz aytgan edikki qushlarni tekshirib ko'rilganligi demak sulaymon alayhissalom qushlarni shunchalik tekshirgan bo'lsa insonlar va jinlarni qattiq tekshirgani shu yerdan ma'lum bo'ladi chunki qushlarniki tekshirishlik bu yerda inson va jinlarni ya'ni o'ziga itoatdagi bo'lgan lashkarni albatta tekshirganiga dalolat qiladi mufassir ulamolar aytadilarki sulaymon alayhissalom taxtga o'tirganida birinchi u kishini yonida insonlar saf tortar edi keyin jinlar saf tortar edi ustlarida qushlar soya solib turar edi وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم qushlarni tekshirib turib aytdiki menga nima bo'ldiki hudhudni ko'rmayapman yo g'oyib bo'luvchilardan bo'ldimi dedi mana bu qisqa so'z u yerdagi qo'shinlarga shu narsani xabar berar ediki hudhud sulaymonning ijozatisiz bu lashkardan ajralib ketgan ulamolar aytadilarki mana bu oyat sulaymon alayhissalomning nihoyatda tartibli qo'shinga rahbar ekanligini dalolatidir chunki o'zining lashkaridagi bir hudhud qushini shunchalik tekshirgan rahbar albatta boshqa a'zolarini tekshirishda shubha yo'q. Ya'ni Sulaymon alayhissalomni o'zining jihod uchun otlangan lashkariga nihoyat darajada nazoratli bo'lganini dalolati bu. Bitta qushniki shu darajada tekshirib izlagan va shunga g'azablangan ekan, albatta bu odam, bu payg'ambar, bu podshoh o'zining lashkarini qattiq nazoratda tutishi uni tartibsiz holatdagi lashkar bo'lishini xohlamasligini dalolat qiladi chunki oyatni davomida shunday marhamat qilgan la uaddibannahu adaban shadidan aw la azbahannahu men albatta uni qasamki qattiq azob bilan azoblayman mufassir ulamolar aytadilarki qattiq azobdan maqsad itoatsiz qushlarni sulaymon alayhissalom patlarini yulib tashlab quyoshni issig'iga qo'yib qo'yardi va to pat o'sib chiqquncha bu qush qattiq azob bilan azoblanardi ana shu haq yo'lda itoat qilmaganligi uchun avla azbahannahu yoki uni so'yaman ya'ni o'ldiraman lekin adolatli rahbar aniq bir narsani bilmasdan turib ya'ni bu qush haqida aniq ma'lumotga ega bo'lmasdan turib uni azoblashligi adolat bo'lmagani uchun sulaymon alayhissalom keyingi so'zni ham keltirdi deydilarki avlayatiyanni bisultonin mubin yoki menga aniq hujjat keltiradi ya'ni o'zining uzrsiz bu jihodga ketayotgan lashkardan qolib ketganiga aniq bir hujjat olib kelsa men uni azoblamayman dedi mufassir ulamolardan ba'zilar aytadilarki sulaymon alayhissalomni oldiga hamma insonlar jinlar va qushlar navbat bilan kelardi-da, ko'rikdan o'tar edi qushlarni navbati kelganda qushlar sinfi orasida hudhud qushlari o'tgan vaqtida ana shu hudhud mana bu qur'oni karimda al hudhud deb kelgan ya'ni aniq bir hudhud qushi ko'rinmadi va sulaymon alayhissalom uni yo'qligini bildi yoki yana bir guruh muvasi ulamolar aytadilarki bu hudhud qushi qur'oni karimda aliflom bilan kelgan ya'ni aniq bir qushni bildiradi noaniq qush emas ya'ni sulaymonga eskidan tanish bo'lgan bir qush Bu qush deydilar Sulaymon alayhisalomga o'sha biz aytdikki Sulaymon alayhisalomga berilgan mo'jizalar ichida bir shamol bor edi. Sulaymon alayhissalomni hamma lashkarlari shu shamolga chiqar edi. Shamol ertalab bir chiqqanida bir oylik masofani bosib o'tardi, shu lashkarni bir oylik masofaga olib borib qo'yardi. Ana shu joyda ketayotganida bir sahrodan o'tayotganida suv kerak bo'lib qoldi va hudhud qushi deydilar ko'zi shunchalik o'tkir ediki yerning ostidagi yoki oynaning yuzasidagi suvni ko'ra olar edi ana shu suvni xabarini berar edi so'ng jinlar chiqarib berardi deydi mufassir ulamolar ibn abbos roziyallohu anhu mana shu xabarni hikoya qilib berayotgan vaqtlarida hudhud qushini nihoyatda ko'zi o'tkir qush ekanini hikoya qilib berayotgan vaqtda u kishiga doim e'tiroz bildirib yuradigan havorijlardan bo'lgan nofe bin Azraq degan kishi aytdiki, "To'xta, ey ibn Abbos, men seni hozir endi ushladim, endi mag'lub qilaman seni. Sen hudud qushini shunchalik ta'riflayapsan, ko'zi o'tkir deyapsan. Axir u yosh bola qo'ygan to'rga tushadi-ku. Ko'rmaydimi shu to'rni?" dedi. Shunda mana bu joyda botil savol berilgani uchun Ibn Abbos roziyallohu anhu javob berish kerak edi. Bo'lmasam bu savolga javob oddiy bir musulmon javob beradigan javob edi. aytdiki agar ibn abbosga raddiya berganimda javob berolmadi degan gapni tarqatib yurishliging ma'lum bo'lmaganida men senga javob bermas edim endi javob beraman sho'rin qurgur qadar kelgan vaqtida allohni taqdiri kelgan vaqtida ko'z ko'rmay qoladi har qanday ehtiyotkorlik behuda ketadi dedi sulaymon alayhissalomning men uni qattiq azob bilan azoblayman yo o'ldiraman yoki menga aniq hujjat keltiradi shunda o'ldirmayman degan so'zi tafsir ulamolari aytadilarki bu sulaymonning adolatli rahbar va payg'ambar ekaniga dalolat mufassir ulamolar aytadilar hudhud qush kelgan vaqtida qushlardan bittasidan so'radiki nima gap qushlardan bittasi aytdiki shu voqea shunda hudud qush aytdiki istisno qildimi yo azoblab o'ldiraman degan so'zidan boshqa so'z ham aytdimi yo shu so'zni o'zini aytdimi aytdiki yo'q aniq hujjat keltirsa azoblamayman dedi deganda unda men najot topdim dedi chunki mufassir ulamolar aytadilarki bu hud qushi qur'oni karimda alif lom bilan kelgan ya'ni aniq bir qushni bildiradi bu qushga alloh subhanava taolo tomonidan alohida bir idrok berilgan ediki bu qush o'sha sabo mamlakatiga arabiston jazirasining janubida joylashgan hozirgi yamanda joylashgan o'sha vaqtdagi sabo mamlakatiga borib sabo mamlakatida bir guruh qavmni quyoshga ibodat qilayotganini ko'rib kelgan edi va bu qush bilardiki sulaymon alayhissalomga bu xabar berilsa alloh subhanava taoloni yo'lida jihod qilishlik va yer yuzida ollohga ibodat qilmasdan o'zga xudolarga ibodat qiladigan davlatlarni yo'qotib tashlashlik uchun qattiq ishtiyoqda bo'lgan sulaymon alayhissalom mana bu xabardan hudhudni albatta kechirishligini hudhud bilar edi men najot topdim dedi hudhud ozgina turdi فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنباء يقين va aytdi ozgina vaqt turgandan keyin Sulaymonga aytdiki men sen bilmagan narsani bildim va senga sabo mamlakatidan aniq bir xabarni olib keldim dedi bu voqea sulaymon alayhissalom davrida bo'layotgan bu voqea bu buyuk bir ne'mat ediki sulaymon alayhissalomga bugungi kunda ham agar shu ne'mat qaysi bir podshoga berilsa qushlaru hayvonlaru jinlaru bu insondan iborat lashkar berilsa bugun ko'p insonlarni orzusiku bu kofir insonlarni bu, bu qadar lashkar bilan dunyoni olishni orzu qiladilar sulaymon alayhissalomga mana bu ne'mat berilgan edi men sen bilmagan narsani bildim dedi hudud ya'ni mana bu xabar bilan sulaymon alayhissalomni qiziqtirdi sulaymon alayhissalomni g'azabini bosdi chunki sulaymon alayhissalom o'zi bilmagan narsani mana bu qush bilishligi bilan sulaymon alayhissalom o'zining g'azabidan tushishi aniq edi chunki u o'zini insonligini eslar edi har qancha davlati qudratli bo'lmasin o'zini zaif inson ekanligini eslar edi ba'zi rivoyatlarda mufassil aytadilarki hudhud qushi ozgina turgan vaqtda sulaymonga aytdiki ey sulaymon ollohni oldida qiyomat kuni javob berishingni o'yla dedi mana bu so'z bilan sulaymon alayhissalomni g'azabidan tushirdi qattiq bir titradida g'azabidan tushdi deydilar va min sabain yaqin sabo mamlakatidan aniq bir xabarni senga olib keldim dedi إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم من ularga podsholik qilayotgan bir ayolni topdim u ayolga hamma narsadan berilgan va uning katta taxti podsholik kursisi bor mana bu oyat qur'oni karimning mo'jizalaridan bittasi bo'lib bu oyatda bir qancha qoidalarni alloh subhanava taolo bizlarga ma'lum qilgan va bir qancha arab qoidalarida arabiy qoidalarda bir qancha haqiqatlar yashirilgan birinchisi inni vajattu imroatan inni vajattul imroata demadi balki imroatan aliflomni o'rniga tanvin kelishligi bilan ma'no juda katta tomonga o'zgardi agar aliflom bilan kelganda ma'no boshqacha bo'lar edi aliflomni tushirib qoldirishligi bilan alloh subhanava taolo hudhud qushining nihoyatda zaki bo'lgani va bu olib kelgan xabaridan aniq xabar olib kelganiga bir ishora qildi ya'ni men ularga podsholik qilayotgan bir ayolni topdim ayol kishi har qancha podsho bo'lsa ham aqlining nuqsonligi va shar'an nuqsoni borligi sababidan uni hudhud imroatan noaniq siyg'ada xabar berdi bir ayolni demadi imroatan qandaydir bir ayol ya'ni hudhud u garchi podsho bo'lsa ham uni qadarini past qilib ko'rsatdi sulaymonga chunki u ayol edi ayol kishini o'ziga podsho qilishlik insoniyat uchun munosib emas edi rivoyatlarda keladiki bu ayolni ismi bilqis bo'lib yamandagi sabo deb atalgan o'sha vaqtdagi mamlakatga podsho edi malika edi va uni atrofida uch yuz o'n ikkita erkak kishi maslahatchi bo'lib har bir mashvaratchini itoatida o'n ming askar bor deydilar uch yuz o'n ikki kishi mashvarat berardi bu ayolga har bir mashvaratchini itoatida o'n ming askar bor deydi ya'ni juda katta mamlakatga bu ayol malika edi uch million bir yuz yigirma ming askari bor edi degan gap bu lekin hudhud qushi shunchalik zaki ediki alloh subhanaa taolo bergan zakovat bilan ayol kishini o'zlariga malika qilib olgan qavmning xor qavmligiga ishora qildi tamlikuhum kalimasi tamliku qavmaha demadi o'zini qavmiga malika demadi yoki yaman xalqiga malika demadi tamlikuhum arab tilini biladigan birodarlar ozgina tushunadi hum kalimasi ular ular deb nomlarini ham zikr qilmadi hudud ularga malikalik qiladi ya'ni o'zlariga ayol kishini podsho qilib olgan qavmning xor qilib ko'rsatib o'tadi birinchidan imroatdan kalimasi bilan qandaydir bir ayol kalimasi bilan ayol kishini past qilib ko'rsatgan bo'lsa ikkinchidan tamlikuhum kalimasi bilan o'zlariga ayol kishini podsho qilib olgan bu qudratli davlat xalqini xor ekanligini ko'rsatadi chunki ayol kishini podsho qilgan qavm hech ham najot topmaydi payg'ambar alayhissalom xabar beradilar ayol kishini nuqsoni aqlida bor va shariatida bor aqlidagi nuqsoni shuki bir ayolni guvohligi bir erkak guvohligiga barobar emas bir erkak guvohligi ikki ayolni guvohligiga barobar shariatdagi nuqsoni shuki hayz va nifos ko'rgani uchun ba'zi vaqt namoz o'qimaydi ro'za tutmaydi ibodatlarni bajara olmaydi bu nuqson mana bunday nuqsonli ayolni o'zlariga malika qilib olgan qavmni xor ekanligini hut ishora qildi va utiyat min kulli shayin unga hamma narsa berilgan bu malikaga hamma ne'matlar berilgan lekin arab tilida min kalimasi kelish bilan ma'no o'zgaradi chunki hamma narsa berilgan bo'lsa hamma narsa faqat alloh subhanava taoloning qo'lida min degan harf kelishi bilan hamma narsadan podsholik uchun kerak bo'lgan narsalar berilgan hamma narsa berilgan lekin dunyodagi hamma narsa emas hamma narsadan podsholigi uchun kerak bo'lgan asboblar berilgan mana bu oyat bilan hudhud bu malikaning nihoyatda qudratli davlat ustida turganiga ishora qildi hamma narsadan berilgan alloh taologa xos bo'lgan hamma narsadan emas o'zining podsholigiga xos bo'lgan hamma narsadan berilgan valaha arshun azim uning katta taxti bor o'tiradigan mana bu oyat bilan hudhud nihoyatda qudratli bir davlatdan xabar keltirganini sulaymonga ma'lum qildi vaholanki sulaymon alayhissalom yer yuzida o'zidan ko'ra qudratli davlat borligini gumon qilmagan deydi mufassir ulamolar va mana bu xabar albatta uni qiziqtirishi va g'azabini tushirishi tayin edi keyingi oyatda hudhud bu xabarni nima uchun keltirganini ma'lum qiladiki vajattuha va qavmaha yasjuduna lishamsi min dunillahi va zayyana lahumush shaytonu a'malahum fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun men u ayolni va uning qavmini Allohni o'rniga quyoshga sajda qilayotganlarni ko'rdim dedi mana bu asosiy keltirgan xabar sulaymon alayhissalomni jihod uchun jang uchun qiziqtiradigan xabar edi va ularga shayton qilayotgan amallarini chiroyli qilib ko'rsatdi va ularni haq yo'ldan qaytardi va ular to'g'ri yo'l topolmayaptilar dedi mufassir ulamo aytadilarki bu malikaning bilqisning bir qasri bor edi quyosh chiqadigan tomonga bitta teshik qo'ygan edi quyosh botadigan tomonga bitta teshik qo'ygan edi quyosh chiqayotganda ham ko'rinib turardi botayotganda ham chiqayotganda sajda qilardi bu malika va botayotganda shuning uchun quyosh chiqayotganda va botayotganda namoz o'qilmaydi bu sabo qavmi demak quyoshga ibodat qilardi lekin bu yerdagi ajoyib mo'jizalardan bittasi hudhud qushining yagona allohga ibodat qilish ma'nosini tushunganlik va buni sulaymon alayhissalomga yetuk til bilan bayon qilib berganlik alla alla yasjudu lillahi allazi yukhrijul hab'a fis samawati wal ardi va ya'lamu ma tukhfuna va ma tu'linun. Shayton ularni haq yo'ldan to'sdi. Nima uchun? Osmonlar u yerdagi yashirilgan narsalarni chiqaradigan va sizlar oshkor u yashirin qilayotgan amallaringizni biladigan Allohga sajda qilmasliklari uchun to'sdi. Allohu la ilaha illahu val Robbul arshil azim. Alloh undan o'zga iloh bo'lmagan ulug' arshning egasi bo'lgan zotdir asosiy xabar mana bu edi ollohdan o'zga quyoshga sajda qilayotgan qavmni xabarini keltirgan edi va bu narsa sulaymon alayhissalomni xayolini boshqa tomonga burishi doim jihod ishtiyoqida yurgan podshohni mana bu tomonga burishi aniq edi ikkinchi bir narsa deydi mufassir ulamolar hudhud qushidagi zakovat shu ediki qattiq g'azablanib turgan Sulaymonga Alloh subhanahu taoloni qudratini eslatgan edi. Ya'ni Allohu la ilaha illahu robbul arshil azim kalimasi bilan ey Sulaymon o'zingni bosgin, qo'lingdagi bu mamlakatga aldanmagin, chunki sendan buyuk zot bor deb ogohlantirgan edi bu qush. Bir tomondan aniq xabar berdi, ikkinchi tomondan Sulaymonni mana bu qo'l ostidagi hokimiyatdan aldanmaslikka chaqirdi. Chunki mana bu joyda yana bir Qur'oni Karim mo'jizalaridan bittasi malikaning kursisi haqida xabar berganda valaha arshun azim kalimasi bilan noaniq siyg'ada xabar bergan uni katta kursisi bor deganda alif lomsiz mavsufat qilib keltirgan lekin alloh subhanava taoloning hamma insonlar biladigan o'sha arshni biladigan kayfiyatini emas arshni biladigan arshni aytganida aliflom bilan aytdi va robbul arshi lozim ya'ni bu ikki so'z bir-biridan boshqa ma'noni aytadi. Malikaning taxti qanchalik katta taxt bo'lmasin, u insonni taxti edi. Arshul azim Alloh subhanahu va taoloning arshi bu buyuk arsh. Bu Alloh subhanahu va taologa xos bo'lgan va buyuk arsh va buni buyukligi oldida malikaning katta taxti arzimas bir narsa bo'lib qoladi. Mana bu xabarni berishlik Qur'oni Karim mo'jizalaridan bittasi bo'lib, Hudhud tilidan berilganligida bir qancha haqiqatlarni alloh subhanava taolo ko'rsatadi osmonlar va yerda yashirilgan narsadan murod deydi mufassir ulamolar yomg'ir bo'lsin yo o'simliklar bo'lsin nimaiki osmon yerda yashirilgan bo'lsa buni chiqaradigan zot alloh va taolo deb nima qildi tafsir berdilar qola sananzur asadaqta am kunta minal kazibin sulaymon alayhissalom biz aytdikki odil rahbar edi va payg'ambar edi bir qushning keltirgan xabarini o'zi bilan shu mamlakatga yurish qilinsin deb imzo chekishlik sulaymon alayhissalom tabiatda bormas edi chunki odil rahbar va odil payg'ambar va aqlli rahbar bir xabarni o'zi bilan aldanmaydi chunki insoniyat tarixida bir kishining bir rahbarni imzosi bilan million million xalqlarni yo'qotilib yuboradigan urushlar boshlangan million million odamlarni boshiga kulfatlar kelgan yoki katta katta jamoat boshiga musibatlar kelgan lekin sulaymon alayhissalom nima dedi qola sananzur yaqinda tekshirib ko'ramiz dedi bitta xabarni o'zi bilan kifoyalanmadi sananzur biz yaqinda tekshiramiz bu xabarni asadaqta am kunta minal kazibin rost aytdingmi yo yolg'onchilardan bo'ldingmi yaqinda biz tekshiramiz dedi mana bu asadaqta am kunta minal kazibin kalimasi kalomida alloh subhanava taoloning mo'jizalaridan bittasi bizlarga oshkor bo'ladiki asodaqta rost aytdingmi am kazabta yo yolg'on aytdingmi demadi am kunta minal kazibin yolg'onchilardan bo'ldingmi dedi ya'ni bu oyat shu narsani xabar beradiki inson tabiatidagi asl narsa bu rostgo'ylik alloh subhana taolo inson tabiatida asl qilib rostgo'ylikni o'rnashtirgan lekin yolg'onchilik bu oriziy keladigan narsa asodaqta am kazabta demadi asodaqta am kunta minal kazibin rost aytdingmi ya'ni bu tabiatingda bor o'zi yoki yolg'onchilardan bo'lib qoldingmi mana shu o'rinda sen yolg'on ishlatdingmi o'zingni joningni saqlash uchun am kunta minal kazibindagi kazibin so'zi kalimasi jam bo'lib ko'plik ma'nosida keladiki bu insonlar orasida yolg'onni o'ziga kasb qilib olgan kishilarni ko'plab topilishiga ishora ya'ni insondagi haqiqiy sifat bu rostgo'ylik sifat bo'lib yolg'onchilik oriziy sifat lekin yolg'onchilik oriziy sifat bo'lgani bilan ba'zi bir vaqtlarda insonlar orasida yolg'onchilik ko'payib ketganligi ishorasi am kunta minal kazibin yolg'onchilardan bo'ldingmi dedi a anta asadaqta am anta kazib demadi asadaqta am kazabta demadi am kunta minal kazibin ulamolar aytadilarki mana bu oyat nihoyatda ko'p demak haqiqatlarni o'z ichiga oladi sulaymon alayhissalom aqlli rahbar ediki hudhudni keltirgan xabarni o'zi bilan aldanmadi chunki u rahbar tekshiradi va bir kishini so'zi bilan aldanmaydi yoki bir kishini shoshiltirishi bilan shoshilmaydi chunki masalan tayyor bo'lmagan hayotni biror sohasida tayyorgarlik sohalarini biror sohasida tayyor bo'lmagan jamoani jamoa orasidagi ma'lum kishilarning shoshiltirishligi bilan shoshilishligi rahbarni o'sha jamoani muvaffaqiyatsizligi yo shikast topishiga sabab bo'ladi yoki bir davlatning rahbarini tezlik bilan bir farmonga qo'l qo'yishi yoki bir kishini xabari bilan qo'l qo'yishi biz aytdikki million million odamlarni halokatiga sabab bo'ladi sulaymon alayhissalom aqlli rahbar sifatida kelajak insoniyatga alloh subhana taolo tilovat qiladigan qilinadigan qur'oni karimda u zotni so'zlarini nozil qilib qoldirdiki sanon zo'r biz yaqinda tekshirib ko'ramiz dedi buyruq bermadi saboga yurish qilinsin deb sanon zo'r biz tekshiramiz dedi Jazakumullah hayran. Allahümme cealna minel Şehit bulgen dostlarımı körgümkiler körgümkiler Sizler bilen cennetlerde yürgümkiler yürgümkiler Şehit bulgen dostlarımı körgümkiler kim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim kelar qutuldingiz bu dunyoning imtihonidan mashaqqatu malomatlar ummonidan xushbo'y hidlar kelar jasadingiz qonidan Kulib turgan yuzingizni ko'rgim kelar ko'rgim kelar Shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar Sizlar bilan jannatlarda yurgim kela yurgim kela yutqazganlar o'ylar sizni yutqazdi deb chunki ular bilan hayot faqat shu deb ayamasdan aziz jonim shu dinni deb Şehit bulgen do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar ko'rgim kelar sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar yurgim kelar tillar qodir inson bo'yi degan yetishdi ko'p birodarlar o'z manziliga jannatdagi do'stlarimni ko'rgim shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yurgim kelar. Shahid bo'lgan do'stlarimni ko'rgim kelar. Ko'rgim kelar. Sizlar bilan jannatlarda yurgim kelar